turongeye kubaramutsa bakunze mwese mubandanya gutega biri radio isanganiro tubahanikaze muri kino kiganiro karadiridimba ikiganiro cyahariwe na cyane cyane abarundi badukurikirana kuri website akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira nabone bagire icyo bashikirije batange ekani intererano ku biba biriko birabera mu gihugu cabo camavukiro uno musi turi kwigerekezo rya gatanu ruhuhuma numunsi abarundi bashika ku masezerano y'ubumwe mutirayo masezerano yoba ya yatanguye gute yavuye hehe ni gute yategekanijwe kushika naho ashigwa mu ngiro mbega ubu ni giki yofasha abarundi haba abari mu gihugu canke abari hanze hama bishobotse turaza kwa ni nimero mushobora kwandika ko ubutumwa Eric Uwimana ni waza gutuma ano majwi abashikira atankomanzi karadiridimba uno munsi ikaba itunganijwe na Jemedar niyo nkuru reka rero twongereye kuba ikaze mukanya tuca twakira umutumire reka twakire umutumire wacu namaze kumubabwira ariko nta kibuza yuko mubanza kutwidondora ukidondora n'abariko baradukurikirana eh, jewe ndi ambasaderi batazara habona imana eh, icyo gihe nari nsanzwe ndi icegera cy'umukuru yararongoye umurwi eh, wabo bashiga ntayahe n'abapfasoni bari bagenwe ngo bige icyo kibazo nkoramutima cy'ubumwe bw'abarundi abarundi barasubiranamwo baricana eh, hariya muri ntega marangara ariko ndetse no muri ntega marangara eh, abanyagihugu baragize ubwoba butari buke n'ahandi ariko imbere yaho eh, igihe repubulika ya kabiri yashingwa yari irongowe na perezida buyoya agiye gutemberera abanyagihugu eh, kambere n'abatwa batabibagiye bacicarire kugira ngo batore umuti urama utuma abarundi bava muri izo njyane eh, babayemo kuva imyaka n'iyindi hanyuma hari ikindi kandi musanzwe muzi mhm. eh, kuva mm, igihugu cyacu cikukira mu nyuma haduka cya kiza cyo muri mirongo irindwi na kabiri cyahitanye abantu batari bake mu gihugu cy'u Burundi benshi bavuga ko haba hapfuye abantu bamwe bavuga ibihumbi ijana abandi ibihumbi amajana abiri abandi ibihumbi amajana atatu eh, nta abarundi bagumye binubana baguma bikekana mbere baca batangura no kuza Eh, barakumirana eh, mu nzego zirongo igihugu eh, mu gutanga akazi mu mashuri cyane cyane mashuri ya kaminuza n'ibindi n'ibindi n'ibindi mhm. mbere muracibuka no mu myaka yakurikiye yuko hari imyaka imwe nasinze hari nko mu mwaka wa mirongo itandatu n'icyenda iki kibazo e, reka turondere umuti tucicarire kive mu nzira kugira ngo abarundi ntibaze barapfa bazira ubusa ari ubutegetsi bapfa barondera uburyo bw'ingene bobisanya ku butegetsi cyangwa bakabugabura yatangorane ziriwe ziraba n'ibindi n'ibindi mu jambo ntibagiranwa umukuru w'igihugu w'icyo gihe Pierre Gueye yashikirije hari ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda niho yatanguza ibikorwa by'uwo mugwi mwemwe ari cegera mu gutegura ubumwe bw'abarundi n'igihe n'izihe nk'intambamyi ko mwumva ari umugwi ari amasezerano yavuye kure kandi ava mu njyane zitari nke n'izihe nk'intambamyi mwagiye muhura nazo mu banyepolitike cyane cyane haba mu bahutu cyangwa mu batutsi intambamyi zagiye ziraba mu bategetsi bari barongoye igihugu cacu eh, bagaca barondera uko babyita bamwe bakarondera ababashigikira mu bwoko bwabo abandi mbere mu miryango ya abandi mu mitumba mu muntu ntara baza baturukamo mugabo mu by'ukuri igihambaye bwari ubutegetsi n'amaronko eh, bijyanye njyewe niko cyane cyane ndabibona eh, byagenze umuntu eh, atiriwe arajya hirya no hino hanyuma inkurikizi cyane cyane twabonye nuko abarundi bushingiye nyine kuri ku moko barimwo ku ntara bavamwo baciye barondera ubuntu uzenya ubu urabona ko abantu eh, baciye bazigamika ubutungane ubutungane ntibwaba bugikora nk'uko bwabwiza kugira gukora abantu bakarenganywa eh, ibyo kuronka akazi bigaheza bikagora mu gihe yaba ari ku butegetsi eh, budasangiye ubwoko cyangwa mudasangiye amamu mudasangiye ubwoko cyangwa mudasangiye intara hanyuma intambwe ya mbere yatumye abarundi bahimbarwa yabaye igira kabiri Eh, ni rya jambo nawe nyine basubire kugira kwibutsa eh, umukuru w'igihugu w'icyo gihe yashikiriza itariki zitandatu eh, z'ukwezi kw'icumi mirongo umunani n'umunani ni gihe yugururira icese ibikorwa by'uwo murwi yarashikirije ijambo nkoramutima nahagira ngo hmm. um, narizanye mhm. umuntu arose akanya yorisoma ari hmm. mw'intuze nyamw'ibyiyumviro bihambaye bikomeye byatumye abarundi basubira kugira umwizero ati kumbure tugiye kugira kuba mu gihugu ariko nabo rero bavuga ibyo kuri jewe nimvira ko hari imvu zihambaye zatuma bayivuga hari ibibazo bikomeye eh, ibibazo navuga ko ari ibibazo mutima kumbure icyo gihe kuri yo ntambwe aho twari tugeze wasanga abari muri cyo benshi bava mu bwoko bumwe hmm. icyo ni intuze ni kizwi si ni nacyo gituma aho amasezerano yarusha abereye basabye ko cosubirwamo kugira ngo eh, n'imiburiburi bafume bangana abagize ubwoko buhambaye bwo muri kino gihugu cy'iwacu hanyuma wasanga eh, n'abakozi bakerebutse b'incabwenge bashobora kuronka mu bundi bwoko ngo babashimwe batashobora kugira kubaronga hanyuma kandi abantu na muntu ntuzanya mu kazi ukadusanga ni mwe nakubwira ndi udafise umwenga babwa bakura uvuga udafise umwana imwaro urumva basanga bigize bikugoye hariho ibibazo rero mu by'ukuri igihe biga amasezerano umwe bw'abarundi e, e, aho tugire muri za ngorane za zo muri mirongo icyenda na gatatu e, bahavuye bicarira bariga koko kandi baratorera inyishu igihugu cy'u Burundi cyagerageje mu nyuma kwishimikiza mhm. kugira ngo e, abarundi koko banywane mhm. ubwa mbere basangira inzego zirongoye igihugu Eh, hanyuma eh, zari zidiziwe nabo bavuga ko bava mwoko bumwe bazigorore bose baziyumvemo mhm. turaho nyene ayo masezerano 91 ngayo aragiyeho hama nkuko muri mubize hacaba iyindi ntambara ikindi kiza muri 93 ntibyabaciye inkokora uravye igikorwa mwakoze mugashiramwe inguvu hama abarundi hagacaba ibindi inyuma yayo masezerano mubona koko mwovuga muti Mm, ah, ibyo mwakoze eh, igikorwa mwakoze cyo bacarashitse ku ntumbero mwe mwari mwipfuza oya si nivyo gusa mhm. muracibuka yuko mwebwe gira ngo mwari mukiri bato mugabo nko mu kwezi kw'icumi na rimwe muri mirongo na rimwe mhm. muracibuka ko hari ingwano yadutse ngaho i Bujumbura mhm. eh, mbere irashika no mu ma province ya Bubanza na Cibitoke jewe ico gihe naserukira igihugu Burundi mu Bubiligi mhm. ariko eh, um, umuserukira gihugu ivyajejwe no gukurikirana ibiba mu gihugu ciwe kandi abari barongoye leta baratumenyesha biriko biraba mu nzanya mu Burundi ico gihe byaradu jewe byara byarankoze ku mutima no kurinda byumvise uzibuka ayo masezerano yari yemejwe n'intuzenya n'abarundi eh, ku bantu batashika mirongo umunani n'icenda n'ibice ngira ngo icenda mhm. hanyuma hadaciye iminsi mikenya hataraca n'iminini hanyuma eh, muri mirongo na gatatu naho wari uvuze mm-hmm. muri mirongo icyenda mwarabona yuko hoba harimo nk'agasorobo igituma haciye haduka nk'ingwano vuba rwose nyuma y'ayo masezerano egome eh, hariho abarundi bamwe bamwe batari bashoboye gukurikirana ingene ibintu biriko birahinduka mu gihugu bari hanze kandi babone no kubategera n'abantu bari mu mpunzi bari bagiye bahunze igihugu mu bihe bigoye batari bazi e, niyo politike yo gusubira kunywanisha abarundi ingene kuragenda mu gihugu baguma rero babyina babyinuba bamwe mbere bari no mu mirwi rwana bari no mu mihari yashaka guhabuza agateka kaba n'abariya bari biyumvira ko barenganijwe mu gihugu gusumba inuze abandi bavuga ko icyo gihe aribo baba barateye eh, hanyuma ingo ahubwo dusubire tuje hamwe tuganire baca baja mu eh, masezerano yarusha baca baja mu by'amasezerano yarusha mhm. eh, kugira ngo koko eh, ico kibazo ki ko coshobora gutora umuti urama reka ko muri amasezerano yarusha tuyareke tugarukitsa kuri buno bumwe bw'abarundi murabona imyaka uko igenda irahera niko abarundi bama bibuka iyo myaka iyo myaka hama bitatu bikuru bikuru mwavuze muravuga ati abarundi ukuri ntibakumvikana ko bo hama kenshi muti baba barondera ubutegetsi hama n'ikindi kibazo cy'ubwoko uno musi mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi amajambo usanga avugwa niyayandi niyayandi mbe mubona ari igiki kibuze kugira ubwo bumwe bw'abarundi bube ubumwe nyakuri ni ukuvuga wuje mu barundi nk'uko twavuga mwari mwabyipfujije mukiri muri uwo mugwi wategura ayo masezerano ubwa mbere jya wico novuga naho ingorane zagiye ziraba eh, ngoma nimvira yuko eh, ayo masezerano n'umwe bw'abarundi atabuze icyo mm-hmm. kuko kumbura yataba abarundi ngo baronke akanya kuganira ibyari byarabasesereje ku mutima kumbure eh, na ngwano zagiye ziraba zari kuba mbi gusumba mm-hmm. kumbure hakaba ubwicanyi burengewe ubwo twabonye sino bugeranya nubwo twabonye mu ntuze mu Rwanda mu igihugu cyose cyaba gifise ingorane zacu eh, mugabo ndimvira ko kumbure hano mu Burundi naho nyine hari gushobora kuba ibintu bibi byinshi gusumba hari abarundi bari barategereye ko ivyo ari byo byose eh, ataco bapfa ushimikiye ku bwoko bwabo mm. mugabo iryane zirahandi iryane cyane cyane zishingiye ku bibazo bya politiki. abarundi e, batabona kumwe batumvikana kumwe kandi nabo barundi tuvuga ni cyane cyane abo banyepolitike abasanzwe barongoye igihugu nawe ugiye ruguru ku bitumba ukaraba abahutu n'abatutsi igene babanye rero ubwa mbere bose e, basangiye ingorane mm-hmm. basangiye bari mu bukene bumwe hanyuma kandi usanga barundi bagifatanye mu nda nka kumwe bya kera keretse ababwiza rero ko bipfa n'ababisangiye ababisangiye ndabona barogoye mhm. n'abari cyane cyane mu bya politiki gerageje kubumva muvuga muti mu barundi ubumwe murabona ko buhari ariko utinyabona mu politiki naho niho ubwo bumwe n'ubukibu yego cyane kuko eh, urabutse urabye no mu burabo bajya gihugu yabo bakunda kudomakura urutoke ko babibashiramwo ni mubize ni mu bategetsi bari barogoye igihugu gihe n'ikindi e, nibwira ko bonyine bagerageje bakabyikuramwo ibiri mu gihugu biba bikeba byinshi bakarondera ukundi babisabikanya atawurenganije intuzenya uwundi ubutungane bugakomera mu gihugu izo ryane kuri jewe nimvira kuzohera ikiganiro ni karadiridimba mwumvise ko umutumira ari Baltazar Habonimana ni ambassadeur Baltazar Habonimana ico gihe amasezerano yasinywa akaba yari cegera cyo ararongoye umugwi wariko urayatunganya eh, nta nibaza ko intererano nta bibazo ngira ngo byinshi bihari mhm. eh, uko umuntu yagiye arabikurikirana mhm. eh, ni uko ubumwe bw'abarundi bwamyeho nibaza ko atari agasesesha rumuri burya abarundi barabana ari mu ntara mu misozi mu makomine abarundi basangira amashuri abarundi basangira ibitaro bagasangira isoko ni uko ubona turabona yuko amoko atandukanye aracanamwo mm-hmm. ugasanga abahutu b'abatutsi bamwe bica abandi abandi bakica abandi ugasanga ni uko bivuga uko bimeze ubu ubuye ntibishika iminsi yose mugabo birashika rimwe na rimwe eh, aho rero eh, ku mutwe wayo hariho pedese n'indi migambwe mitoya iri iruhande yawo hanyuma hariho ipironi nabo bawitira abatutsi mugabo harimo n'abahutu n'abawushinze harimo abahutu mugabo bawitira abatutsi mm. rero muri icyo gihe rero twari dusa indongozi indongozi kwa gasore yavuga ati eh, uno mutego twatezwe n'abakoroni nta mugambwe w'ubwoko twokwemera mugari rero kubera ko yabona kure yabona ingorane zizohava zishyika mu nyuma baciye bamugandagura eh, urumva rero ahantu ahimerereye aho byagiye bitangura kuba bibica aho byatanguye kumera nabi mhm. eh, mu nyuma byaraduhutse gushika itandatu na gatanu mu bwicanyi bwaciye buhaba za mirongo itandatu n'icyenda indwi na mm. kabiri na ambasaderi yari yabisubiyemo aratangana na umuco bivanye n'ibyo bihe nyine byagiye eh, bikurikirana byagiye ubu indongozi yari gutuma bidabandanya yari yabonye umutego uburundi umutego watezwe uburundi baciye bayigandagura abakurikiye wa gasore ntibashoboye kubandanya ku ntumbero yariko mm. none bavuga bati baraduteze umutego w'amacakubiri ibi bintu kwa tuzokwama dutemana mm, Diego urabye eh? muri kino gihe ubona ayo masezerano hari aho yagiye agabanuka hari aho yagiye ukabasanga aciye injyana zina ziriya ni igiki wowe ku ubona cokogwa kugira abanyagihugu abarundi babandanye ari bamwe badatandukanywa n'ibi na muri izo za repubulika bigatuma rero bagwa muri wa mutego bategwa n’abakoloni mm. abahutu nabo bagashabura ibyo rero bituma abantu baguma bashagura bashagura ingorane rero zaciye ziri e, kubera ibintu byo muri leta cyangwa ingene batanga akazi bishimikije ubwoko cyangwa intara haciye haza rero icyo twakwita inkurikizi mm-hmm. inkurikizi zahabaye n’uko uko haciye haba abantu impunzi nyinshi cyane cyane mu bwoko bw'abahutu ubwicanyi butandukanye iyo myaka yose twagiye turadondagura abantu ntibasubira kugira umutima eh, cyane cyane mu bwoko bw'abahutu gukunda igihugu acazamo ibintu by'ingwano ubukene kugira uno munsi hmm. eh, uri kuravuga rero kuva rero habaye icyokorwa uti kuva habaye aya masezerano y'ubumwe hmm. eh, iya masezerano y'ubumwe igihe yashingwa ikibazo cyabaye kininiya ni uko batagiye bariga ibi byose ngenda dondagura iyo izi ngorane zavuye uko iyo baza kwiga izi ngorane zavuye bakabona ko ngo ubwoko ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi Ego. Reka tugushimire. Mm, nagomba gushikiriza muri make. Ego urakoze cyane Swede mm, nako Diego muri Swede. Nizere mm, yuko eh. reka ambasaderi agire icyo bivuze ko rimwe arunkakanya ndi bazamuraza nko gusubira. Eh murakoze cyane namwe murakoze kunsubiza ijambo eh, ubwa mbere uwo mushinga ntawe Diego turamushimiye kuko nawe nyine yarashikirije bitari bike mhm. eh, iby'inkurikizi byerekeye impunzi eh, twari twabivuze mugabo we yasuye arabitomora neza avuze yuko ngo abarundi batigiye abategetsi batigiye barafasha barundi kwigaho ingorane zavuye jewe si byagoye gutegera kuko mugabwe pedese muzi kuri wari warogowe n'abagano birori mhm. nati denderetse mhm. eh, eh, muri aho nyene kuri pdc banyeretse mu hinga bw'ivyuma yuko hari uwundi ari ku murongo kumure mucamugarukira aho nyene alo Ego namahoro mahoro ah, Ego Placide Placide Ego na Placide muri Hollande ramutse umutumire ubu nubona ko abantu bari barahunga mhm. nabo babana yabahunga babana yabicara mu Burundi hakiri bwa bwicanyi nyene ico kibazo ko muri cyo turaza kukigaruka ko twumve eh, nayo eh, nubwo bumwe ko eh, bushoboka harimo mhm. ubumwe bw'abarundi mu bisanzwe ikibugize mhm. Umwe bw'uburundi si ukuvuga ngo umuhutu umututsi ya mhm. akarenganyo muhira gusangirije igihugu cacu cy’uburundi wewe usombarira gute ko umuntu agifata umwana akarama wowe narabutera nibiba wego umwe buhagaze ngaha bazokwicara nyine kuko akarengane kahari nta bumwe bw'abarundi babuhari abantu bashonje wowe umaze kumva yuko ubuhuye umugabo n'umugore urugara inzu na ambasaderi yabigarutse ko aravuga ibintu bitatu aravuga ukuri ubutegetsi ubwoko aravuga yuko n'abarundi kenshi alo aravuga yuko kenshi wasanga bapfa ubutegetsi ariko mu barundi ubumwe uba buhari none kuri mwebwe mubona ari igiki cyo kugira abarundi babandanye babana mu bumwe benshi usanga ari ubutegetsi bapfa ivyo navyo by'ubutegetsi usanga harimo nibindi bindi bize nyuma yabyo hama shishya ko nakandi kabazo mbe mubona ubwo bumwe nyene bushoboka muri kino gihe hariho nabandi barundi usanga batari mu gihugu cabo c'amavuko cyerageza mu mu minota ingahe hama muce mwishora nako kabazo bo ubwa mbere nariko eh eh nariko ndavuga yuko igihe bari kora Diego bwa mbere ariko aravuga iby'imigambwe mhm. yitiriye umugambwe wa PDC nk'abahutu nariko nari naciye vuga nti je uko sanzwe ndabizi uwo mugambwe wa PDC wari umugambwe waganwa wari urongowe n'abavukana mbere babiri birori na Dendereza eh, no mu gihe bacira imanza abagandaguye eh, rwa gasore murazi byahavuye bibashikira mhm. eh, ngira ngo uko nukukomere ntiyari yaronsa akanya gutoza neza ivyerekeye ico kibazo eh, hanyuma eh, batashitse ngo batomore neza ntibyerekeye intwari ibereye mu gihugu mu by'ukuri intwari ibereye mu gihugu hanyuma kandi ikibazo cy'ubutungane bagaheza bakagiha intumbero ishoboye gushimisha abarundi bose hanyuma bagaheza mu gutwara igihugu ntagire umwana n'ikinono mm-hmm. biba ah, abanyepolitike ngo baraba cyane cyane inyungu zabo ntibiyumvire abanyagihugu none ubwo umwe buzokunda mu gihe kumbure avuga ati ibyo byo bikihari ibyo jewe nabivuze eh, mu by'ukuri uramutse urabye barundi ukuntu bibereyeho mm-hmm. abakunda kubatera ikibazo eh, n'abanyepolitike mm-hmm. kandi noneho ibyo si ibyo mu mutwe igihe cyose twagiye mu biganiro Eh, bari muri abo bashikiye babarenganya muri ibi na biriya mhm. eh, dogo rero murantunga mhm. sinkunda kuvuza ndavanga indimi jewe rero ndi mubemeza cyane yuko mu gihe abarundi barongowe neza mu gihugu atawurika arabarenganya eh, umuntu agiye gusaba ijambo bamutunganiriza batarinze kumuraba amano uwo ari we wese Eh, ndimvira yuko izo z'indyane eh, zohava kuko izo by'indyane bita ngo ni indyane z'amoko kuri jewe ni ibyitwazo E, imvo nyamukuru zirahandi ziri muri ibyo twagiye turadodagura mhm. hama e, ikibazo nabajije hari abarundi benshi uno munsi bari mu buhungiro mu bihugu byo hanze haba ibihugu duhana imbibe canke ibihugu bya kure n'ubwo bumwe mubona bushoboka abarundi bazoguma babwiyumvamwo mu gihe hari abarundi bamwe bamwe batari mu gihugu nubwo abarundi bo mu gihugu gusa abo hanze batarimo urakoze kubaza ico kibazo jewe ikibazo cerekeye impunzi ni ikibazo eh, cyama kisesereza cyane kuko bwa mbere umuntu aramutse afashe ingingo yo guhunga igihugu avukamwo mm. ni ukuvuga ko aba yabuze ni burundi mm. aba yabuze aho abakika umusaya aba yagiwe eh, mu by'ukuri eh, hariho abahunze rero kubera intwaro mbi mm. zigeze kuba muri kino gihugu cyacu ibyo ntawo bideha ni ibyabaye mu gihe ariko ingwano ziriko ko hanaka umuntu aragenda akaraba haba ari ikinga bakazogaruka ibintu bicuresha nicyo gituma abantu bose bajeje kurongora igihugu ikintu cya mbere bagerageza kwitwararika e, ni ukuraba icokorwa kugira ngo igihugu gitekane bamwe bahunga bafite icyo bahunze bagaruke bumva yuko bazoshikira mu gihugu kirimo amahoro mm. Eh, mu muntu mu gihe agumye hanze ari impunzi nabo baca baca mu bagwana eh, kuko bagira bati abari ku butegetsi nibo baturiye eh, mm, mugabo mu by'ukuri akibagira yuko yahunze ahuga cyane cyane intwari itabimeze neza no mu gihe intwari itanguye kumera neza mu gihugu mhm. n'abahunze kenshi na kenshi muramuca mubona bagize bagarutse icogogwa rero Eh, ni ikibazo ni ibibazo cyane cyane bya politiki byaba biriho mm. bidakengurukwa n'abanyagihugu bose bogerageza gutorera inyishu kuko ibyo bibaye turazi ko n'impunzi nyinshi ziza zigasubira zikagira umwizero zigaheza zikagaruka mu gihugu cy'amavukiro batagarutse naho benshi nabo bahora baca bakwegwa mu mirwi y'abarwana abandi n'abaca bajya mu mirwi y'abicana n'ibindi si bose mugabo hariho bamwe muri bo eh, bashobora ku kurondera guta umutwe muri ibyo kugira ngo rabe ukuntu bosubira iwabo mhm. mu rero nk'umuti ni bande mubona bukora ibishoboka kugira eh, abo bahunze bagaruke mu gihugu ubumwe bube nyabumwe mu barundi ubwa mbere uwo ushobora kugira icyo afashije wese mhm. eh, baba muri abo tuvuga ko bakora muri sosiyete sivire wa mu bihebeye imana eh, baba eka mu bandi bantu bose barondeye neza kino gihugu baratumye kurangura iryo banga mugabo aba mbere bo babijejwe urabizi mhm. n'abasanzwe barongoye igihugu nyene abanyepolitike abanyepolitike bari kwisonga mu gihugu reka twakire Diego aragarutse eh, Diego turiko turarangiza umunota umwe ari ikibazo canke ugomba kunganira umutumire turi kumwe Eh, nagomba ni intererano akantu gatoya nagira nongere ko munyarutse umunota umwe eh, hanyuma eh, aka kandi ka nagira shikirize rero nakaye twavuze byose ingene bimeze mugatwa nitwize dusongora tuvuga tuti mbega none nk'ibi byerekeye intwari ibereye akawutungane kuri bose abantu bakaronka akazi ninde ubishira mu ngiro byoja mu ngiro gute mhm. aha rero ni ibi bita mu gifaransa visiyo visiyo umuntu ayitanga kenshi ni umukuru w'igihugu biciye umugambwa arimwo mu gihe rero hatariho eh, iyo viziyo batamubwira badashobora kubikora gutyo bizogorana mu gihe kuko mujya mu kirundi baca umugani ngo ibuti itewe n'iyimera mhm. mu gihe abarundi bigishije amacakubiri ati ayi bagira barabagamiye ni ibyo abanyagihugu bafata mhm. mugabo mu gihe indongozi ziri hejuru umugambi uri ku butegetsi uzovuga ati twebwe tugira twigishe ubumwe bw'abarundi tugira dushireho ubutungane kuri bose duha akazi abantu ku mugaragaro abantu bajya mu mashuri ku mugaragaro izo ngorane zica zihapfa rero ubufata iya mbere n'uba ari ku butegetsi agatanga intumbero igihugu giteza ko nk'uko mubibona no mu bindi bihugu ngaho kwisi yose murakoze n'icyo nagomba gushikiriza urakoze cyane Diego mu gihugu ca Swede ambasaderi hari cyo mwokongerako oya nta kinini ya no kuri mfise no no ko eh yavuze ibyerekeye intumbero ibyo ntibiheza bikajya muri politiki mm. naho yoba ari umugambo watsinze ucubishira muri politiki yabyo e, yawo politiki irwanisha bose mm. kandi ihejeje no mu ngingo ifata bikabuko ntaco buza yuko abanywa abantu z'abanyagihugu babo baheza bakabana kandi bakabana bumwe baba barundi b'abanyekongo b'abafaransa bana bandi bose nuko biri buryo mhm. wene kuri we avuga ati yabajije aranishura ati ninde yobishira mu abo bishira mu ngiro nabo mugabo ababwiza kugira kubi kumufasha kubishyira mu mu ngiro n'izigira inzego zose zijejwe intwaro mu gihugu E, aba inama e, nshingamateka inama nkenguzamateka abategetsi barongoye aba province amakomine kuko ubutwara ashobora gutwara hari ari hariya mugabo akaba rimwe na rimwe kumbure munsi yiwe abaheze bakamwononera e, kuko batamubereye ijisho aho kumubera ijisho ngo bamubere ugutwi bamwe kumbure bashobora no kugira no no nibanga rero rijejwe abo bitwa ko bajejwe kurongora igihugu cyose umukuru arongoye abandi akaba ari batanga intumbero ego tuko turangiza kino kiganiro cacu karadiridimba akajambo ko kurangiza uh, uko umwaka utashe haravuka ugwaruka abakuda uh, eh, no abarundi baguma bagwira bagwirwa sanga bamwe bamwe ntibazi kahise kuvyaya amasezerano uh, eh, y'abarundi none nigiki mubona cokogwa ku barundi bose kugira ayo masezerano nako kugira ubumwe bugume buri mu barundi bose atanumwe avuyemo ntuzomubwira ngo ukomeze ubumwe kuko ntazoba yarabironse ntazoba yarabibonye ntazoba yarabyonse eh, ari bakwiye gutanga akariro ka mbere mu guharuka eh, ni bakuru babo bakuru babo nabo si abandi ni aba bari imbere ni ababize ni aba barongoye abandi ni aba babigisha ni aba barongoye imigambwe nibabona barongoye imigambwe ataco bamaze aribo batera injyane mu gihugu mwakoze namwe ego yakoze na Eric w'Imana niwe ariko tuma ano majwi abashikira atankomanzi karadiridimba mwumvise kuno mutsi twa twagarutse ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ndagushimire wadukurikiranye shimire Placide na Diego bagize ico baterereye muri kino